Delas treina com grande bateria por entre macedas para lavar teu rosto no orvallo dela. Porque la morisca pela madrugada, ballará y teus olhos all you Moi boa tarde, un saúdo agarimoso unha vez máis dende Conbarro. O premio que leva o nome de Otero Pedrallo é un premio honorífico que conceden dende 1977 as deputacións provinciais de Galicia co apoio da Xunta e recoñece a traxectoria de personalidades que contribuísen a fomentar a cultura galega. No xurado están o presidente da Xunta de Galicia, os presidentes das catro deputacións, o presidente da Comisión de Cultura da Deputación que o convoca de forma rotatoria, o conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, un representante de cada unha das tres universidades galegas, un representante da Real Academia Galega, outro do Instituto Padre Sarmiento, ademais de cinco persoas independentes designadas pola Xunta, de solvencia científica e literaria. O premio instaurouse para honrar a memoria do escritor ourensán Ramón Otero Pedrallo, nado en Ourense no 1888 e finado no 1976. Vou tomar prestadas unhas verbas de Manuel Celso Garrido que en 1947, cando don Ramón Otero Pedrallo viaxa a América para impartir unha serie de conferencias, escribiu un artigo en a nosa terra co título de Un fidalgo orensano no que dicía Chega agora a vos Aires un dos valores máis representativos da cultura galega, un dos millores fillos da nosa terra. Eu presentaría a Otero Pedrallo ante calisquera xente deste xeito, sinalando o co dedo Este home que aquí vedes, de figura ergueita e varil e porte señorial, é un fidalgo orensano que chega ao novo mundo en misión de cidadanía, espallando arreo cultura, dignidade e simpatía. En Buenos Aires encontraríase con Castelao, e as experiencias desta viaxe contaríaas logo no libro Polos vieiros da saudade Para comprobar a exactitude destas verbas de Celso Garrido, vou traer aquí un resumo dos testamentos que don Ramón foi redactando ao longo da súa vida e que nos falan da súa bonomía e amor á terra. No ano 1935, Otero Pedraio era o presidente do Seminario de Estudos Galegos, institución creada no 1923 que tiña como obxectivo o estudo de todas as manifestacións da cultura galega, tendendo á formación dos investigadores e á divulgación do resultado dos traballos. Nese ano, redacta con data de 27 de maio o seu primeiro testamento, Quero que meu corpo seña enterrado na terra nai e a dourada de Galiza. Así mesmo, os meus libros, papéis e orixinales literarios e dereitos sobre os meus libros e publicacións, desexo que a miña morte pasen ao seminario, ficando miña viuda cos que lle gosten máis como lembranza, mas sempre en mínima parte. De non existir a institución do Seminario de Estudos Galegos, pasan tales dereitos a entidade da cultura galega que o herde no espírito galeguista ou de non haber ningunha a Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago. Miña vontade ao pensar no seminario é que il ou, no seu caso, as outras entidades, establezan en Trasalba unha residencia de estudantes con adicazón á cultura galega ou, non sendo isto posible, organice un retiro ou refuxio para escritores galegos e en lingua galega e sentimento e fe galeguistas, podendo tamén se acolleren os artistas da mesma inspiración. Nomeo como albaceas a don Vicente Martínez Risco e don Florentino Cuevillas, veciños de Ourense. Este testamento está redactado en galego e xunto ao original consérvase na Fundación Penzol unha copia exacta traducida para o castelán e cunha nota de Otero que di «Es copia exacta del original gallego que acompaña e que hago por si algún juez incomprensivo pone dificultades a la legalización deste testamento». En 1936, o Seminario de Estudos Galegos, tras 13 anos de actividade, foi desmantelado polo novo réxime xurdido do 18 de xullo. En 1944, co patrimonio do Seminario de Estudos Galegos, creouse o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. No 1941, redacta o seu segundo testamento, con data de 27 de agosto Si en mi muerte no existen ni mi madre ni mi esposa, dispongo que se cumpla mi voluntad expresada en los siguientes párrafos. Instituyo por heredero universal, sin perjuicio de los legados que siguen, a la sociedad titulada Seminario de Estudios Gallegos de Santiago, en el caso de que esta institución haya sido restaurada en sus fines propios y genuinos, pues en el momento de redactar esta mi voluntad testamentaria está suspendida y virtualmente disuelta. Exijo como condición indispensable que sea la misma de la que he sido presidente y con los mismos fines y no otra semejante en el caso de que a mi muerte no haya sido restaurada en la forma dicha, dejo heredera a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria de Santiago, con la previa obligación de que con la venta de mi capital se sostenga en dicha facultad una cátedra de lengua y literatura gallegas, debiendo ser explicada por un profesor gallego, sea o no profesor de la universidad, elegido por la facultad, asesorada por los tres siguientes, don Jesús Carro García, presbítero de Santiago, don Vicente Martínez Risco, profesor de Orense, y don Fermín Bouzabrey, actualmente juez de la Estrada. Debe explicarse por lo menos una lección semanal durante los meses del curso académico y en lo posible ajustarse a la renta de capital para el sostenimiento de tal enseñanza. En el caso de ser posible, ordeno que en las casas de mi propiedad en Trasalba se establezca una residencia veraniega de estudiantes a los que se explique por lo menos dos veces a la semana la lengua y literatura gallegas. No 1958 xubilase don Ramón e morre o seu amigo Florentino López Cuevillas. Con data de 22 de marzo, Otero Pedrallo escribe a Abelardo Moralejo Mi querido y recordado amigo, Le envío con estas líneas mi primer saludo de jubilado, devuelto al campo familiar. La primavera es compasiva para conmigo, me brinda generosas ilusiones de las de mi adolescencia. Con la sorpresa de las grandes horas desiertas de las mañanas, aún no me duele la ausencia de la cátedra. Ya empiezo a sentirla. Fui muy feliz en esas aulas. Le ruego un saludo para los compañeros y si es usted tan amable, otros muy efusivos para los estudiantes. Tengo entre mis revueltos libros y papeles algunos volúmenes de la biblioteca de la facultad. Ya los reuniré y los llevaré en el primer viaje que haga a Santiago. Con data de 2 de de este ano da su xubilación, redacto Tero Pedraio Testamento en Madrid. Dejo por universal heredera a mi esposa doña María Josefa Bustamante Muñoz, en el caso de sobrevivirla o de fallecer ambos en el mismo momento. Dispongo que todos mis bienes y derechos de cualquiera clase y condición pasen a la propiedad de Galaxia Sociedad Anónima, residente en Vigo, y sean aplicados a fines propios de la cultura gallega, en el sentido en que yo la defendí toda mi vida con la excepción del terreno de mis propiedades de Trasalba, llamado Souto da Irexa, que quiero pase a la iglesia de Trasalba como diestro, y del soto colindante y más próximo al lugar de Cima de Vila, que dejo a los vecinos de dicho lugar, para que mancomunadamente lo usen de generación en generación como campo comunal, sin cortar los árboles existentes. Nombro como testamentarios e cumplidores a mis amigos don Domingo García Sabel e don Ramón Piñeiro, vecinos de Santiago, e don Francisco Fernández del Riego, de Vigo, rogándoles que conserven lo mejor posible la unidad del patrimonio de mi herencia en forma de residencia de estudiantes, artistas colaboradores labradores e que en caso de desaparecer Galaxia apliquen mi herencia a la institución que la suceda en el rumbo de la cultura gallega. Este ano de 2022 o Premio Otero Pedrallo recai por primeira vez nun científico desde que se instaurou en 1977 sendo daque, naquela ocasión Carlos Casares o premiado. O galardoado este ano é Anxo Carracedo, nado en Santa Comba no 1955, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, coordinador do Grupo de Medicina Xenómica e doutra decena de equipos de investigación, director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que depende do Sergas, e referencia neste campo a nivel internacional, sendo recoñecido como un dos mellores xenetistas a nivel internacional. O profesor Carracedo ten aberto coas súas investigacións novas vías para a oncoloxía clínica ou a neuroxenética que axudaron a detectar e tratar enfermidades graves e afeccións de todo tipo. As súas principais áreas de traballo inclúen a xenética do cancro, a farmacoxenómica e as enfermidades psiquiátricas en idade infantil. Director do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela dende 1994 ao 2012, eles e o seu equipo de colaboradores foron pioneiros na introdución de novas tecnoloxías para a identificación forense mediante o emprego da xenética molecular, técnicas que hoxe se seguen nos laboratorios de todo o mundo. Ademais dos libros publicados, hai ensaios seus nas máis prestixosas revistas internacionais. Son moitos tamén os premios que recoñecen o seu labor, entre eles a Medalla Gallien, o máis importante galardón en investigación farmacolóxica, o Premio Rei Jaime I de Investigación Médica, Medalla de Ouro e Prata de Galicia, Medalla Castelao, a Medalla Adelaide, distinción máis importante a nivel mundial en medicina forense, e é tamén doutor honoris causa por varias universidades de Europa e América. Foi escollido o padriño de algunhas promocións da licenciatura de medicina pola súa grande proximidade ao alumnado, amosando sempre a súa xenerosidade para calquer labor cultural que teña que ver con oso. Sen dúbida, o xurado ademais das publicacións e dos premios, tivo que ter en conta o feito de que o doutor Carracedo siga o exemplo de Otero Pedrallo na súa misión de cidadanía espallando arreo cultura, dignidade e simpatía. E remato deixándoos na compaña do cantor brasileiro Serra Mallo, que no álbum Tá todo mudando canta Bob Dylan. Escoiten O vento vai responder. Moi boa tarde, até o próximo sábado. Cuántos caminos se que andar antes de tornar-se alguém. Quantos dos mares temos que atravessar para poder na areia descansar? Quantas mais balas perdidas voarão antes de desaparecer? Escuta lady. vento, my friend, vento vai responder. Quantas vezes olharemos o céu? antes de saber enxergar. Quantos ouvidos terá o poder para ouvir o povo chorar? Quantas más mortes o crime fará antes de se satisfazer? Escute o que diz bem do my friend, o bem vai responder. Quantos anos pode uma montanha existir antes do mar lhe cobrir? quantos seres ainda irão torturar antes de se libertar. Quantas cabeças viraram assim, fingindo não poderem ver responde